Não, Pedrinho, tá foda essa mina, só briga, só treta, mano. Eu já tô cansado disso, quero fazer alguma coisa que eles Tá o mesmo perreco, mesmo ideia? Mesma fita. Parça, então já que você quer relaxar, esfriar, você falou no momento certo. Ah. Tava querendo também fazer uma festa pra nós curtir. Vamos chamar a loira, morena, Chama todas, japonesa, todas, todo todas. mundo vai dar problema, Vamos fazer uma festa. Fechou? Viado, vai, Demorou? Vai, vai dar problema, vai, vai dar problema, vai, dar problema, vai dar problema. Então. Vamos mais, Chama a loirinha, chama a morena, chama todas elas que hoje vai dar problema. Evoque azul marinho, as novinha fica louca. Hoje o jeito é gostosinho, hoje eu tô com mel na boca. Dei um salve no Jorginho, e ele é vida louca. Tá no conta de casuca porque nunca tá Eu vou que as marinha, as novinha fica louca. Hoje o gente é gostosinho, hoje eu tô com meu na boca. Dê um salve no Pedrinho, que ele é vida louca. Tá no conta de casuca porque nunca tá Chama, chama a loirinha. falando que hoje vai dar problema. Chama que chama que chama, chama que chama que chama, chama que chama que chama, chama elas pra dançar. Chama que chama, chama que chama que chama, chama que chama que chama. Apaga a chama das milhões, chama. Os caras chama, chama. Duro. Duro. Duro. SSO. Duro. morena chama todas elas que hoje vai dar problema. Chama a loirinha, chama a morena, chama todas elas que hoje vai dar problema. E vou que as marinho, as novinhas fica louca. Hoje o Jess é gostosinho, hoje eu tô com meu na boca. Dê um salve no Pedrinho, que ele é vida louca. Tá no contatinho com as louca, porque nunca tá à toa. vou que azul marinho, as novinha fica louca. Hoje o jet é gostosinho, hoje eu tô com mel na boca. Dei um salve no Davi, que ele é vida louca. Tá no contatinho com as louca, porque nunca tá à toa. Chama, chama a loirinha, chama a morena, chama todas elas que hoje vai dar problema. Chama que chama que chama. Chama que chama que chama. Chama elas pra dançar. Chama que chama que chama. Chama que chama que chama. Chama que chama que chama. Apaga a chama das milhões. Os caras chama. Chama!